Ezabuli ya makomingasha tu naina Omkama tanaga mugorogoki Ndasingizaga omkama ebiro byona tindirekera kumwaisiriza Omwoyo gwange nigweshanda omuli mukama Abali kugingizibwa bakiulire bashemererwe Mwemenanye muwaisirizo mukama twemeyamo tusingize eibaralie omukama nkamwiga yamporora yamaramu obutini bwange bwona murebe mukyanuke kityo timuli kwa twanshoni na akake omunakwogu akataka omukama yamulira yamurukora omubiyengo byebyona omumalaika womukama asisira azingoire abamutina ashuba abarokora muroze mubone okwo mukama abamurungi muberwa omuntu amuungirawo mutine omukama inywe batakatifu be harwenshonga abamutina tibaburwa kantu ebyana byentale biburabulirwa birumwa enjara kyonka abayiga omukama tibabura kantu karungi bana bange ija mumpulirize nje mbegese okutiina omukama ni muntuki alikwenda oburora alikwegomba ebiro bingi abone kubona ebirungo ulinde olulimi rwawe lutaligamba kubi ne minwa yawe etaligamba bishuba oleke ebibi okole ebirungi oyige mirembe ogitanire amaishogo mkama galia abagorogoki na matwige agabategire oruo bali kutaka abafakale omukama abaleba kubi na yenda kubachwa omunsi oruo abagorogoki bamutakira kaba juna omukama abaulira abakiza ombiyengo byabo byona omkama tanaga bajune kandi arokora abaina naire enakuza mgorogoki zibazingi kyonka omkama azimuyamu alinda amafuge gona tiriendekamu nalimo abafakale entambara zabo zilibaisa nabanoba omugorogoki balisingwa omushango omkama achungura abairube abamuhungirawo taliwonomo alisingwa mushango